Ռադիո լսող բարեկամներ եթերում այսօր լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Նախորդանորությունների մասին համառոտ։ Միջազգային հանրությունը պետք է Արցախն ընդունի ազգերի ընտանիք։ Արցախի անկախության միջազգային ճանաչումը մեր երկրի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրներից է։ Խորհրդակցություն Արցախի պաշտպանության բանակում։ Ադրբեջանը խախտել է ԵՀԿ հանձնառությունները։ Ռազմամարտական ուսուցման համապարփակ ծրագիրը կօգնի արմատացնել ազգ-բանակ հայեցակարգը։ Վատիկանում կտեղադրվի Գրիգոր Նարեկացու արձանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը ողջունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը Արցախը ազգերի ընտանիքում։ Այս մասին հոդվածներից մեկում գրել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը, ով անդրադարձել է Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի առաջիկայեցին ԱՄՆ։ Այս շաբաթ Արցախի ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված նախագահ Բակո Սահակյանը կայցելի Վաշինգտոն։ Նա չի ընդունվի ԱՄՆ վարչակազմի կողմից, մասամբ նաև այն պատճառով, որ ԱՄՆ-ն լուր է մնում այն հարցի շուրջ, թե արդյոք Արցախը պետք է ի վերջո անկախ լինի Ադրբեջանից, որին կցվել էր 1921 թվականին Իոսիֆ Ստալինի կողմից, գրել է ԱՄՆ նախկին դեսպանը։ Նա ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը ինչպես որևէ այլ երկիր չի ճանաչում Արցախը, սակայն Բակո Սահակյանի նախորդած նախագահը Արկադի Ղոկասյանը, ով 1999 եւ 2002 թվականներին այցելել էր ԱՄՆ, աշխատանքային մակարդակում հանդիպել էր պետդեպարտամենտի պաշտոնյաների։ Բացի այդ, Վաշինգտոնում կա Արցախի ոչ պաշտոնական ներկայացուցիչ։ Էվանսը նշել է, որ ԱՄՆ-ն Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի հետ ավելի քան 20 տարի ՀԱԿ շրջանակում միջնորդական առաքելություն է իրականացնում հանուն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման։ Նա ընդգծում է, որ թեպետ կարգավորման հասնել դեռևս չի հաջողվել, սակայն այս ընթացքում Արցախի ժողովուրդը կառուցել է բարգավաճող ժողովրդավարություն, հիմնված շուկայական տնտեսության սկզբունքների, ազատ եւ արդար ընտրությունների, մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի վրա։ Հիշեցնելով 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմը, դիվանագետը նշել է, որ ադրբեջանական կողմը զանազան վայրագություններ էր իրականացրել որոնք հիշեցնում էին իսլամական պետություն աբեկչական խմբավորման գործելավոճը։ 2016 թվականի պատերազմին հաջորդած հուլիսին այցելելով Արցախ սեփական աչքերով ականատես եղա նրան, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն ու դեֆակտո իշխանությունները չնայած աշխարհի կողմից չճանաչված լինելու փաստին գործող ժողովրդավարություն են կառուցել։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը պատժում է ցանկացած որևիցե մեկի, ով այցելում է Արցախ, ներառելով նրանց Բաքվի այսպես կոչված ծև ցուցակում։ Այդ թվում եւ հենց իրեն Էվանսին։ Արցախի անկախության միջազգային ճանաչումը մեր երկրի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրներից է։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Ճանաչվածություն թե ճանաչելիություն, դրանցից որը կարող է անվտանգության ավելի մեծ երաշխիքներ տալ մեր երկրին։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն այն տեսակետին է, թե հակամարտության ճանաչելիությունն ու միջազգայնացումն այս առումով ավելի կարևոր է։ Մինչև ճանաչման մասին խոսելը պետք է հասկանա միջազգային հարությունը ում հետ գործ ունի։ Իմ խնդիրը ես ոչ թե ճանաչումն եմ համարում, այլ իմ խնդիրը կամ մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության խնդիրը համարում եմ ճանաչելիությունը, նաև մարդու իրավունքների տեսանկյունից, որ մարդիկ հասկանան ում հետ գործ ունեն շատ եվրոպացիներ տարբեր պատճառներով ասում են թե «Դե, իմանավ ի՞նչ տարբերություն հայեր, ադրբեջանցիներ, Կովկաս, հենց համար արևելյան Եվրոպայի մարդիկ նույն բանն են։ Մեր խնդիրը ճանաչելիությունների տեսանկյունից որ մենք մեր ինքնությունը ունենք եւ մեր ինքնությունը մարդու իրավունքների տեսանկյունից շատ ավելի բարենպաստ է, քան կոնկրետ դեպքում մեր բարևաններին է։ Այսինքն մենք ունենք ինքնությունը ճիշտ ձևով կոմունիկացնելու խնդիր։ Այն, որ Արցախյան շարժումը վայելում էր մարդու իրավունքներով զբաղվող աշխարհահռչական հատների, այդ թվում ակադեմիկոս Սախարովի համակրանքը, այն պատճառով է, որ այստեղ արկա է նաև մարդու իրավունքների խնդիր։ Ռուբեն Մելիքյանը կարևոր է համարում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը հենց մարդու իրավունքների համապատկերում ներկայացնելու հարցը։ Թե 88 թվականի շարժումը ներկայացնում ես բացառապես որպես ազգային շարժում, դա մեկ այլ բան է։ Եթե դու դրա գունեությունն ես ներկայացնում, ասում ես ազգայինի հետ մեկտեղ, այստեղ կա շատ կարևոր որ մարդու իրավունքների կոմպոնենտ։ Շուտով Ռուբեն Մելիքյանը մարդու իրավունքներով զբաղվող միջազգային կառույցներին կներկայացնի այլ երկրների, մասնավորապես Ադրբեջանի կողմից արցախցիների իրավունքների ոտնահարման մասին զեկուցումը։ Կատարվել է մանրակրկիտ փաստահավաք աշխատանք, որ เป զի հնարավորինս պատկերավոր ներկայացվի Ադրբեջանում պետական մակարդակով տարվող հայատյացության քաղաքականությունը, որը սпарնալիք է Արցախում ապրող մարդկանց իրավունքներին։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանն օրերս հրավիրել է ծառայողական խորհրդակցություն, որին մասնակցել են բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի բաժինների եւ ծառայությունների պետերը, միավորումների եւ զորամասերի հրամանատարները։ Քննարկվել են համաբանակային նշանակության ընթացիկ եւ առաջիկա գործընթացները, որոնց վերաբերյալ ներկաները ցուցումներ հա- եւ հանրարարականներ են ստացել Արցախի պաշտպանական գերատեսչական ղեկավարի կողմից։ Ադրբեջանը խախտել է ՀԱԿ արչև ստանձնած հանձնառությունները երկրում իրականացվող զորավարությունների մասին, չտեղեկացնելով անդամ երկրներին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Ադրբեջանը սկսել է զորավարություններ ՀԱԿ արչև ստանձնած հանձնառությունների աղաղակող խախտմամբ առանց այդ մասին տեղեկացնելու ՀԱԿ մասնակից պետություններին, նշել է Տիգրան Բալայանը։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանով մարտի 12-ից 17-ն Ադրբեջանում զորավարություններ կանցկացվեն։ Ինչպես խոստացել ենք, ձեզ ենք ներկայացնում անցած շաբաթվա վերջին գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանի մամլոասուլիսի ընթացքում լրագրողների կողմից բարձրացված մի շարք ուշագրավ հարցեր։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Բարձրացված հարցերից մի քանիսը վերաբերում էր Արաքսի հովտին ծրագրերին, մասնավորապես այդ տարածքում այգեգործության եւ ձկնաբուծության զարգացմանը։ Այս առումով ինչ ծրագրեր է նախատեսվում։ Արաքսի ծրագրի հետ կապված մենք ձկնաբուծությունը, եթե ուշադրություն եք դարձրել, հայեցակարգի հիմնական ուղղություն չենք սահմանել, եւ այս պահին ձգնաբուծության վերաբերյալ որևէ ծրագիր չի նախատեսվում։ Խոսքը պետական աջակցության ծրագրի մասին է։ Բայց ունենք մի շարք ձգնաբուծարաններ, որոնց աշխատանքներին մենք հետևում ենք բարբերաբար, բայց կոնկրետ աջակցության ծրագիր ձգնաբուծության համար այս պահին չկա։ Արաքսում դաշտավարության հետ կապված իհարկե ես որ նշեցի կաթիլային անձրևացման համակարգերի մասին, դրանք դաշտավարության համար են եւ հատկապես գառնանացանի համար։ Եվ 150 հեկտարի չափով նախապատրաստված հողամաս կա Արաքսի ափին եւ արդեն նախատեսվում է մոտ օրերը սկսել ցանքսը գառնանացանի Բանջարաբուծության ծրագրի շրջանակներում ինչ է նախատեսվում այս տարի եւ արդյոք շարունակվելու է նախկինում գործող պետական աջակցությունը։ Շարունակելու ենք բանջարաբուծության ծրագիրը յուրաքանչյուր 1 հեկտարին տրամադրելով 200.000 դրամ պետական աջակցություն։ Մենք կարտոֆիլը առանձնացրել ենք եւ կարտոֆիլի սերմացու չենք ներգրելու, բայց կարտոֆիլի յուրաքանչյուր հեկտարի համար տրամադրել կարտոֆիլ մշակողներին տրամադրելու ենք 150.000 դրամ պետական աջակցություն, ինքնաբավության մակարդակից դեռևս հեռու ենք մենք։ Ճիշտ է 50%-ից ավելի է ընդհանուր մեր հաշվարկներով, բայց դեռևս հեռու ենք ինքնաբավ լինելուց։ Հարց հնչեց նաև գյուղատնտեսության մեկ այլ ոլորտի՝ մեղվաբուծության հերանեկարների մասին։ Վերջին տարիներին մեղվաբուծությունը եւս սկսել է զարգացում ապրել։ Հրավիրվում են համապատասխան մասնագետներ, մեղվաբույսների հետ անց են կացվում դասընթացներ։ Ինչ ունենք այսօր այս բնակավարում։ Ինչպես ձկնաբուծությունը, այնպես էլ մեղվաբուծությունը հիմնական ուղղություն չենք համարել այս պահին, բայց սա չի նշանակում, որ չենք անդրադառնալու։ Հայեցակարգը գրել ենք նվազագույնը 10 տարվա համար եւ չենք կարող բոլոր ծրագրերը հենց այս պահին սկսենք կյանքի կոչել։ Մեղվաբուծությանը անդրադառնալու ենք տարեվերջին կամ 2019 թվականի սկզբին։ Խոզաբուծությամբ զբաղվողներին տեղեկացնենք, որ գյուղատնտեսության զարգացման նոր հայեցակարգի համաձայն այսուհետ խոզերը պահվելու են փակ պահվածքով, որքանով է դա ճիշտ։ Ես նշել եմ, որ խոզաբուծությունն ենք մենք անցնելու փակ պահվածքի եւ արգելվելու է բաց պահվածքով խոզաբուծությունը։ Նույնիսկ մենք նախատեսում ենք արգելել խոզի անասնագոմ մուտք գործել անասնապահից եւ անասնաբույջից բացի որևէ մեկի, որովհետեւ Արցախում կա այդ հարուցիչը եւ լուրջ վտանգ է ներկայացնում խոզաբուծության համար։ Իհարկե, մեր բազմաթիվ միջոցառումների ձևաչափերով կատարված աշխատանքների արդյունքում մենք ինչ որտեղ կայուն համաճարակային վիճակ պահպանում ենք, բայց վտանգը սրանով չի չեզոքանում։ Հնչեցին հարցեր նաև անասնապահության, երկրագործության ոլորտների նոր տեխնոլոգիաների կիրառման, կաթիլային համակարգի ներդրման եւ այլ խնդիրների վերաբերյալ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ազգբանակ հայցակարգի շրջանակում Երևանի Գևորգյան մարտարվեստի դպրոց կենտրոնում մեկնարկել է ռազմամարտական ուսուցման համապարփակ ծրագիրը։ Սաներին կփոխանցեն ռազմամարտական գիտելիքներ կհամախմբեն հանուն մեկ նպատակի։ Ծրագիրն իրականացվելու է հատուկ դասընթացների միջոցով։ Մասնակիցներն անցնելու են քրակային պատրաստություն, ռազմագիտություն, սառը զենքերի կիրառման հմտություններ, ռազմամարտական տակտիկական վարժանքներ։ Կենտրոնը ազգբանակ գաղափարախոսությունը կյանքի է կոչում ռազմամարտական, գրթական, մշակութային ոլորտներն ընդգրկող ծրագրերով։ Այսուհետ յուրաքանչյուր հայ կարող է ռազմամարտական պատրաստության դասընթացներ անցնել կենտրոնում։ Դրա արդյունքում նախազորակոչային տարիքի երիտասարդները բանակ կզորակոչվեն արդեն իսկ գիտելիքների որոշակի pašարով, ծանոթ լինելով զինատեսակներին, կիրառման ու տակտիկական որոշ հմտությունների։ Այն ապագա զինվորին կտա առավել ինքնավստահություն, կմեծացնի պատասխանատվությունը իր որոշումների կայացման մեջ։ Հատուկ լսարանի բացման պաշտոնական արարողության օրհնանքի խոսքի ասել Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Թող օրհնյալ լինի այս մարզասրահը նախաձեռնողը եւ նրանք, ովքեր մարզվելու են եւ դառնալու մեր ազգի ապագա զինվորները, պաշտպանները, ասել է Սրբազանը։ Մաղթում եմ կատարել հաջողություն։ Զինվոր է պատրաստում թե հոգով, թե մարմնով եւ ազգային գիտակցությամբ։ Եվ սա առաջ կտանի մեր ազգ բանակ գաղափարախոսությունը։ Մենք չենք խոսում ոչ ճշտամու, ոչ հակարակորթի մասին։ Մենք ասում ենք պիտի պարապեք, պատրաստվեք, բարձր գիտակցություն ունեք, դառնաք ասպետ, զինվոր հարկ եղած դեպքում մեր հայրենիքը, մեր ազգը պաշտպանելու։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մեծի տան Անկիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոս նորերս ընդունել է Լիբանանում Հռոմի Պապի նվիրակ Իվան Սանդուս եպիսկոպոսին։ Այցելության նպատակն էր նորին սրբությանը պաշտոնապես հանձնել Ֆրանցիսկոս Պապի հրավերնամակը ապրիլի 5-ին Վատիկանում տեղի ունենալիք Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու արձանի զետեղման արարողությանը։ Նշենք, որ հիշյալ արձանը Հռոմի Պապին է նվիրել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Արարողությանը ներկա կլինեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահ եւ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնել է Լիբանան։ Այսի շրջանակներում նա հանդիպումներ կունենա Լիբանանի բարձրագույն ղեկավարության նախագահ Միշել Աունի, վարչապետ Սաադ Հարիրիի, խորհրդանի նախագահ Նաբի Բրիի հետ։ Նախատեսված են նաև Կարեն Կարապետյանի հանդիպումները Լիբանանի գործարար շրջանակների եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Իս Շվեդիայի արտգործնախարար Մարգոտ Վաստրոմի հրավերով մարտի 12-ից 13-ը կգանա Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի պաշտոնական այցը Ստոկհոլմ։ Նախատեսված են Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումները Շվեդիայի գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ։ Ստոկհոլմում Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը կհանդիպի Շվեդիայի առաջատար վերլուծաբանների եւ փորձագետների հետ։ Միջազգային հանրությունը պետք է արտահայտվի Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ճնշող իրավիճակի կապակցությամբ։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով ընտրությունների նախորդին հարևան երկրում տիրող իրավիճակը։ Նրա խոսքով այն փաստը, որ Բաքուն փորձել է սահմանափակել դիտորդների քանակը եւ պարզապես չի հravirել Եվրախորհրդանի ներկայացուցիչներին, նշանակում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները թաքցնելու բան ունեն։ Ժողովրդավարական պետությունը կփորձի հնարավորինս շատ դիտորդներ հravirել։ Ադրբեջանի իշխանությունները ընդհակառակը հնարավորինս սահմանափակում են դիտորդների թիվը, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Ադրբեջանի իշխանությունները հրավերներ չեն ուղարկել Եվրախորհրդանին ապրիլի 11-ի ընտրությունների դիտորդական առաքելություն կատարելու համար։ Ընտրությունների համակարգման եւ ժողովրդավարության աջակցության եվրոպական խմբի համանախագահները Եվրախորհրդանի падգամավորներ Մակալիստերը եւ Մակավանը մարտի 7-ին Ադրբեջանում եւ Ռուսաստանում սպասվող ընտրությունների մասին հետեւյալ հայտարարությունն էին արել։ Եվրախորհրդանը չի հետևելու ընտրական գործընթացին եւ հետեւաբար չի մեկնաբանի ոչ գործընթացը, ոչ ընտրությունների արդյունքները, նշվում է Եվրախորհրդարանի հայտարարության մեջ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամացություն, հնարավոր են թույլ տեղումներ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։